ndabaye nikaze mwebwe mwese mutiza amatwi kandi muri ano makuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru dukurikira haracibonekeza imirongo y'abanyeshuri barindiriye gupimwa umugera wa covid cumi n'icyenda aho radisanganiro bashoboye guca kuri uno wa kabiri ajeje kumenyekanisha ibikorwa muri iryo hinguriro muri bucana yandi y'amagara y'abantu naho muganga Godeleve nimbona yanonosoye kuvura indwara z'ubumuga bwo mu mutwe asaba ababyeyi bafise abana barwaye indwara ihindura inyifato otizime kubajyana ku ishuri nk'abandi Daseo kwa ikaze murano makuru duhera mgisata chindero abanyeshure biga mu mashure y'uburaro baracibonekeza ku bwinshi ku murongo w'abarindiriye gukorerwa ibipimo bya covid cumi n'icyenda ku kigo bonake yeco muri zone bwiza hano mu gisagara cya bujumbura aho hadisangano yashoboye guca kuri uno wa kabiri hatonze abambaye imyambaro y'ishure n'abatayambaye bamwe bakavuga ko bankiwe kwinjira mu bigo by'amashuri biga ko bagasaba koroherezwa uh, gupimwa mu gihe barindiriye ibyo bipimo kuko bariko baracegwa ibyigwa omendo wayo kuri ico kigo bonakeye cyakira abipimisha umugera wa covid cumi n'icyenda bamwe batonze mu ibarabara hanze y'urugo abandi bari imbere mu rugo abanyeshure bakaba batonze ku murongo umwe n'abantu bakora iyindi mirimo abanyeshure batonze hanze biga ku mashuri atandukanye y'indaro nka skepes mu nyakabiga maranata yo mu kivoga no ku ishure ryisumbuye ryitirirwa umweranda mariko lycée saint marc yo mu ngagara muri bo harabankiwe kwinjira mu bigo by'amashuri bigako kubera badafise udupapuro twerekana ko biga bipimishije umugera wa covid cumi n'icyenda batwanyiye yuko tuyiga mbere banatugaranye byase yuko twinjira mu mashuri kumvo yuko kajya agapapuro kerekana yuko utagwaye korona utagafise ku mashure kugira n'abantu baba bavuye mu ntara za kure bashoboye kwipima yuko boza bakabidukora canke tugiye ku masantre bagashobora kuducishirizamo tugashobora kwipima kare hama dusubiye ku mirimo kare kuko mwa turiko turahomba abigisha batanguye kwigisha rero by'ukuri barabe baducishizemo kugira bishoboye gukunda twige kandi tumenye nkuko byari bikwiye nk'abanyeshuri yuko twiga kandi tukazoronka n'umwimbu mwiza dushobora gutahana ku babyeyi yuko n'ibishobotse bashobora kutugira abanyeshuri tukavangaho n'ingoga bakadusabira yuko twogenda kwipimisha twe tugasubira ku ishuri hambavu yabo biga ku mashuri afise uburaro n'abiga ku yasanzwe biga bataha bari ku murongo akarorero kakaba ari akabo twahasanze biga ku ishuri ry'imyuga rya maramvya arakoze mugenzi wacu Omer wayo tubandaniza amakuru yacu mu ntara ya Ngozi abantu barenga 50 bafise ingorane zitandukanye nk'ubumuga ubusaza n'izindi zituma badashika ku biro by'intara Ngozi kugira ngo bashikirize akaba bakiye bakiriwe kuri uyu wa mbere muri komine nyamurenza na epipode baranyikwa buramatari w'intara ari kumwe n'umuhanuzi wiwajejwe amategeko abataronse inyishu ku bibazo byabo bakenera abarongoye ubuzi butandukanye bukorera ku mugwa mukuru w'intara buramatari yabahaye isango ryo kumusanga ku biro kugira ngo abaherekeze kuraba abavuga ko aribo batuma ibibazo byabo bidatorerwa inyishu n'inkuru twaza mugenzi wacu Apollinaire Muzagara buramatari w'intara ngozi avuga ko yasanze hari abantu benshi bari mu makomine icyenda agize iyo ntara bakenera ko babonana kugira bamushikirize ingorane bafise ariko ntibikunde kubera imvu zitandukanye izo nazo ngo ni ubumuga ubusaza ubukene bw'itike n'impamba ku bava kure y'umugwa mukuru w'iyo ntara n'ibindi niho bipode baranyikwa yacafata ingingo yo kuborohereza mu kugendera ikomini imwe imwe kundi azihetuye zose wagaheza agasubira gutangura iya mbere icyo yise rifise kwimurira ibiro vy'intara mu makomine iryo sekeza ryo kumviriza ingorane z'abanyagihugu yaritanguriye muri komine nyamurenza kuri uyu wa mbere ahakiriwe abashika mirongo itanu na batatu buramatari bipode baranyikwa avuga ko ibice mirongo icenda na bitanu kw'ijana vy'izo ngorane yasanze ari amatati y'amatongo ahinyamurenza ibitari bike vyaratorewe umuti abandi nabo abaha isango ryo kuza ku biro vy'intara ngo abaherekeze ku barongoye ubuzi butandukanye bavugwa ko aribo ntambamyi z'ibibazo ibibazo vyabo abanyengozi barashima ico gikorwa aho bemeza ko ari ubwa mbere kibaye muri iyo ntara uwo mubonano watanguye isaha zitanu z'igitondo warangiye isaha imwe y'ijoro aho muri komine nyamurenzi ingozi ponari muzagara radio isanganiro arakoze apolineri muzagara tuva ingozi tubandanize mu ntara ya kayanda mu bijyanye n'intwaro abakenyezi bashoboye iby'intwaro cyo kimwe n'abagabo iyubakwa ry'amashuri buri mutumba mabarabara n'ibiro bigeretse bya komine biri mu byaranguwe na Justine komeza dusabe yabaye musitani wa komine Muruta ruta intara ya Kayanza mu kiringo cy'imyaka 10 ubu akaba aherutse kugenwa mu banga y'umuhanuzi wa rumatari ajejwe intwaro n'ubutunzi mu ntara ya Kanza aho mbere mutore komeza dusabe Justine ni umukenyezi w'imboneza yamuka muri commune Muruta intara ya Kayanza yabaye musitanteri w'iyo commune mu kiringo cy’imyaka cumi aratwiganira ubuzima bwiwe ataraba musitanteri aho yakora mu kigo cya commune kijejwe ingo n'imiryango naratanguye mba umuremesha kiyago mu kigo kijejwe ingo n'imiryango kuva muri bibiri na rimwe gushika muri bibiri na cumi mbaye musitanteri nakorera muri komine ya muruta na kabarore nkitanguraho murazi mwese ko nk'amamoto ntiyagendesha benshi twe nitwe ba mbere batanguye kugendesha amamoto ngaha muri ntara ya kayanza bakitubona bavuga ko abagore b'amasutwa bari kuhagendera ku ntutse ngo hera turabimenyereza ubu urabona ko n'abandi bose bahavuye bakabona ko bishoboka muri icyo gihe abakenyezi benshi babona ko ari abo mu kigo ntibajya habona ntibajya mu manama ubwabo twarabumvishije turababwira ko by'ukuri ibyiyumviro by'abakenyezi nabyo bikenewe mu iterambere ry'igihugu mu nyuma yaho uyu mukenyezi yahavuye agomwa atogwa kurongora komine ya muruta aho yayitejeje imbere bishimishije aratubwira bimwe mu byo yaranguye jewe nkitangura gutwara komine ndazi ko eh, bayita komine ntawe nikora kubera yari ya nyuma mu iterambere hari abakozi batahembwa ku mitumba myinshi nta mashuri yari ahari byinshi rero dufashanije n'abenegihugu aho leta itangiye gufashiriza amakomine nta mutumba n'umwe utari ku ishuri ubu amabarabara ameze neza amavuriro nasize ari amavuriro atanu nari nahasanze abiri yonyine ama n'ibiro rero bya komine byubatse mu buhinga bwa none nyene bugerekeranye mu myaka indwi twebwe twaratahanye amasertifika inshuro zitatu sertifika rero bayitanga bivanye n'amakomine ashikanye mirongo icenda kw'ijana komeza dusabe Justine ahamagarira abakenyezi gukerebuka bakamenya ko ataco batoshobora n'ivy'intwaro birimwo hamagarira mbere abakenyezi bandi nk'abo bari ko baranyumviriza ko by'ukuri boshira mu mutwe ko bashoboye bamaze bamaze kuba bumva ko bashoboye baca babishyira mu ngiro rero ibyo bikorwa byose kumva ko batari bashoboye bakabikora uyu mukenyezi yarongoye komune ya muruta mu ntara ya kayanza yahavuye yizegwa ubu akaba aherutse kugenwa mu kibanza cy'umuhanuzi wa buramatari ajejwe intwaro n'ubutunzi abaye umukenyezi wa mbere agenywe muri icyo kibanza mu ntara ya kayanza isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu ni amakuru tuhateguriye bamwe mu bafundi bakora ibyuma bikoresha umuyaga nkuba bita apareye elegitoronike nka televiziyo iradiyo n'amaordinateri bavuga ko ibisigarira bidatabwa hariho hose ahubwo ko babisubiza bene ibyuma baganira disanganiro bemeza ko byoba bigeramiye ibidukikije bakifuza ko hoboneka amahinguriro abihinguramwo ibindi bikoresho n'inkuru twaza mugenzi wacu muri demisako abo bakora ibyo byuma bashyuza ko ibitagikora babitandukanya n'ibindi bimwe bikagurishwa ngaha mu gihugu ku bantu babitwara mu bindi bihugu nk'uko babishikiriza ibitagikora ngo byegerezwa hamwe bigatwagwa n'amashyirahamwe atwara ubucafu ku buterere ibisigarira tubijyana mu bantu barangura ngaha mu buyenzi bo bakajya bijyana Nairobi iyo bidashobora kurangura twebwe tubishyira mu iyarara hanyuma za modoka za meri zitwara umucafu zikaza kubitora zikagenda kubita hajya mu buterere abandi nabo arakoze moyide misago haribonekeza kandi amantene y'imihora itandukanye yo gutuma tumana k'amakuru hagati mu makaritsiye gisagara cya bujumbura umuhinga mu kigwa cha fizike dr clave habyarimana avuga ko umwanya muremure umuntu amara hafi y'ayo mantene atuma afatwa n'indwara nka kanseri n'ibindi uwo muhinga asaba leta gushyiraho itegeko rigenga uko amantene yoshingwa tumutega amatwi ari kuri ya mugenzi wacu vestine butoye wumva umuntu kugira ngo yumve icyo bita onde ni nka kujya wubona umukuba ku mazi rero onde igenda kujya hanyuma rero onde electromagnetique iva rero ku byo bita champ electrique na shan magnetique bitwara rero inguvu bitwara energy izo nguvu nizo zigenda zigaca mu bintu cyangwa zigaca ahantu mu muyaga bituma tumana ko makuru rero baca bakoresha uko izo nguvu zijana zigatwara inkuru bagaheka ijwi cyangwa bagaheka imaje rero ikibazo ni icyo bati none ayo mantene bagenda barashinga ari menshi urumva kuba ari menshi bobo bivana iyo abanywanyi babaye benshi kandi abayashinga bakaba benshi aheza aba menshi nyine ijya antene iba ifise abakiriya ishobora guha igaca ikenera guhereza iyindi hanyuma iyo babaye benshi bari na kure na kure zikaba ziba nyinshi nyine ko byotera rero ingorane izo onde electromagnetique ziri mu muryango harimo n'umuco wanagomba hariho rero ziri hejuru y'uyu muco tubona uyu w'izuba izo bita ive bita x nka zijya bakoresha mu gupima iradiyo kwa muganga n'izindi bita gama izo rero ziri hejuru zifise zifise frequency nini nizo zitera gose indwara ziguciyemo zirashobora gutera kanseri zifata zifata ubwo buntu bugize umubiri wawe zikabutandukanya nibyo bita amamorekire kuba bazitama iyo yonitse izi rero bakoresha mu buhinga bw'itumatumana kw'amakuru ziri munsi y'izo mvuze ubundi ntizatera ingwara ntizica zifata umubiri ngo ziwusambure mugabo aho bishobora guterera ingorane ni umwanya muniniya bimara umuntu abibamwo urumva rero birashobora gutera ingorane izo ngorane mwodushobora nk'uduha nk'akarorero umuntu yashobora kugira kubera ko yabaye umwanya muremure munsi y'izo antene munsi y'ayo mahonde nta byigwa birebire bijyanye nabyo bija biraca habona ibintu bya heyonema dufashe nk'izo ziba zo hejuru zo zitera kanseri ariyoniza bigafata utumorekire tumwe tumwe zikadusambura urumva ko byoca ingorane mu bice bimwe bigize umuntu ndaguhe n'akarorero wanagomba ikirisubiri batawo biharira ni uko izo nguvu zirakora ku mubiri iyo uri kurumviriza telefone ukamara umwanya muniniya kuko hajya huye gutubuka kwegereye hari antene uca ishuha ugutwi cyane iyo telefone nyine igashyuha ni ukuvuga izo nguvu iyo bitayenereye bihindutse muri sharere mu bushyuhe rero ni ukuvuga rero izo ngufu rero mu bakozi ziba zihari zizana niyo antene rero uko umuntu abimara umwanya munini rero bishobora gutera izo ndwara za zindi nibaza ziriyoneza zo hejuru zoteye gusa bisaba ko haba ivyigwa hakaba no kwikingira hakaba nk'amategeko akingira abo bantu baba hafi yabo hakaba distance kandi bakaraba aho babishinga inzu zihari ngena zimeze turavye uko nyene muheje kuvuga ati botegerejwe kuraba ikirere cyotegerejwe kujya hagati yiyo antene n'inzu y'umuntu mbega ni bande babajejwe kubishira mu ngiro nabajejwe tunganiriza abanyagihugu bo nabo badandaje nibaza yuko haba hakenewe gusa amategeko yisungwa kugira ngo ibyo bintu bijye mu ngiro mu gisata cy'ubudandaji biro bijejwe ubudandaji bw'ishyirahamwe rihingura isukari mu burundi sosumo biri hano bujumbura bavuga ko isukari itangwa ukuri rikwamye kandi iriho ku rugero rukwiye jean Pierre nzobandora ajejwe kumenyekanisha ibikorwa muri iryo shyirahamwe agatangazwa no kumva abavuga ko isukari ikenye cyangwa baduza ibiciro byayo mu gihe bo badasiba kuyiha abarangudi bagasaba ajejwe intwaro gufasha mw'isuzuma ry'itangwa ryayo n'ingene idandazwa tumukurikira ari kuri mikoro mugenzi wacu Jean Marie twarabonye yuko abadandaza bamwe bamwe cyane cyane abo tubona bigaragara naba bo kuri detaye batanga isukari ku kiro aho usanga hariho abakuye kuri cya giciro cya bibiri ca 2500 twari tumenyereye bageze kuri bibiri 2006 bageze kuri bibiri 2700 hanyuma ica dutangaje rero n'ukuntu ahantu ibyo bintu bizanana kuko atwe muri sosumo imirimo yo gutanga isukari tuyikora ukuri kwame urumva iyo twimbuye isukari kuva mu kwezi kwa gatandatu tugafunga mu kwezi kw'icumi na kabiri isukari twimbuye tugira kuyimbura no kuyitanga muri ayo mezi atandatu mugabo kandi abajejwe gukora ibiharuro vy'ingene batunganya ibigega bakabona ibiharuro kandi vy'isukari izobandanya ikora no mu mezi y'inyuma y'iyimbura no kuvuga amezi y'inyuma y'ukwezi kwa 12 no kuvuga kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatanu mu kurindira yuko tu, dushikira irindi sarura ubu tugeze mu kwa kane donc nta gitangaza rero kiriko kiraba imbere yacu mu isukari dutanga ni ibiharuro dukorera ko icyo dutangaza rero uyu munsi no kukuntu isukari dutanga yayindi n'ibindi nyine biri mu mpapuro ngaho biragaragara kuva mu kwezi kwa mbere ntago wari ruhari mu kwezi kwa kabiri nta nduru zari zihari twatanga isukari neza abantu bagashima Canited twagabanije kandi abanyagihugu ngaha mu gisagara ntibigwijije na kabiri canke ngo habe muvuma dora patrima canke abantu bavutse ubushasha mu buryo spectaculaire butangaje ngo tuvuge tuti isukari irondewe mu buryo budasanzwe kubera iyi mvu nivyo rero tudasobanukirwa je cyo nshobora gusaba uyu munsi ni uko abantu bo mu ntwaro nibo bari mu banyagihugu babo nibo bari hafi ku rubuga n'ubundi bo boja habona kugira ngo dufashanye dukore Eh, dushyire hamwe kugira ngo abantu bariko baradushyira muri izi ngorane ni ukuri dushobore kubatora abantu bariko baradutera ingorane isukari twe turiko turayitangana bivuze n'ubundi abisubiramo n'ubu bariko barapakira isukari aho hasi n'ejo bazobandanya navuze ko tuyitanga quartier par quartier buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ababyeyi bafise abana bagwaye indwara ihindura inyifato bita autisme muri bw'ifaransa bakwiye kurondera abanonosoye kuvura ubumuga bwo mu mutwe kugira ngo babafashe hakiri kare muganga Godelieve nibona yanonosoye kuvura ubumuga bwo mu mutwe asaba ababyeyi bafise abo bana kubatwara ku mashuri nk'abandi gushika byanse ko bakurikirana ivyigwa turabahimiriza n'ibyo kugira mu mashuri nk'ay'abandi gushika bitagishoboka ikibano na cone ncorohereza abana bagendana ubwo bumuga aho derive n'imbona asaba ikibano kudakumira abo bana ahubwo bakagerageza kubafasha ni ukuvuga ngo abo bana mu kibano murabizi namwe ibimenyetso bayeho inyigisho ku babanyi b'umwana mugabe ibyo kenshi biratugora kuko iyo tubakiriye baje kutwitura twakira ababyeyi gusa bimwe mu byo abanonosoye gufasha no kuvura indwara zo mu mutwe bafasha abana bafise ubumuga bwa autisme ngo ni ukubaronderera inyigisho zihwanye n'urugero bariko ibyo muganga Goderive Nimbona abona ko ari igikorwa abavyeyi bonyene batokwishoboza